ta mana a rai. Bullet fa nake harsashe sa ka inda ka dosa. Ana haka receptionist ta shigo ofis ɗin. Yarinyar mai ƙarancin shekaru ce aƙalla za ta kai sha bakwai, fara siririya, fuskannan ta sha koilin. Ɗamammun riga da wani siket ne a jikinta sun matse ta don da ƙyar take tafiya, kanta babu kallabi sai abin da ake kira attachment. Bakinta ya sha wet lips tana tauna gam ƙas ƙas san ba za ka zaci bahaushiya ba ce don ko kaɗan ta bai kama da na 'yan matan hausawa ba sai ko idan tana magana shiga ce irin ta matan shaiɗanun duniya waɗanda shaiɗan ya gama musu fitsari aka gaskiya kan ta yi kyau amma ba a wajen irin ta tana ɗauke da ƙaramin farantin silva da ƙaramin butar shayi da ƙananan kofuna gwangwanin madara peak na ruwa bonvita nescape da lipton kwalin shuga mai iyali ta dubi oganta cikin ladabi bayan ta ajiye farantin bisa tebur sa ina kwana ya amsa lafiya salima sai ta ɗan waiwaye ɗan ba'u monin sa shi ma mata lafiya salima ya aiki ta amsa a kisisinance lafiya ya labai sa a yi amfani da bon bita ko Nescafe. Eh, na fi buƙatar Nescafe Salima. Sannan ya ɗaga wa ɗan ba'u gira suka tsire da dariya. Mutumin na kai ba? Ɗan ba'u ya yi nuni da bon bita. Kuda ya ce, Ka raba mana hanya kenan ga maganin gajiya da ƙara kuzari har ka dare da rana ka rarumo kayan ƙiba? ‘Yan mata, maza zuba mana Nescafe gaba ɗaya kin ji? da duka don haɗa musu shayi, take guntun rigar da ke jikinta ya ɗage, idanun ɗan ba'u ƙuri a bayanta har wani lashe leɓe yake. Ta kammala ta tura wa kowa nasa gabansa ta fita, su guda aka haɗe yawu ƙut, ya suri kofi ɗin ti, ya kafa a baki, shi ma alhaji ɗan ba'u sai da ya kimi rabin kofin ya ajiye ya dubi ƙuda. Kai, mutumina na mance ban tambaye ka labarin mutuniyarka ba. Kafin na shigo nan na ganta za ta shiga ofis ɗinsu. Ina fata dai komai ya kammala. Bayan kuda ya karɓi shayi shi ma ya aje kofi ɗin ya dubi ɗan ba'u ya gibire baki. Ai, da haya gagar da na ɗauko jiya da wannan mai jiji da kan tsiyar duk shegiyar ɗarin ce, jirgi ɗaya kwaso su. Nan da nan ya jawo durowar teburinsa ya ɗauko zungureriya ambulan ya tura wa ɗan ba'u. yayin da ɗan ba'u ya fito da takardar da ke cikin ambulan ɗin. Tun kafin ya nazarin abin da ta ƙunsa har ya yanke hukunci, haba, ko kai fa, ai gara ka kore ta daga kamfanin nan, ka huta ganin ta, kullum tana maka ƙwalili. Tab, kai ar, me kake faɗa? in ji ƙuda. Ba dai Aisha kake cewa na kura ba. Yana buɗe ido. Shin ka ma yi nazarin wasiƙan nan kuwa? ai idan na sallami Aisha daga aiki yanzu sai an raɗa min suna marar rabo, sannan sunan da ake min lakabi da shi kuda sai a kankare a liƙa min wani. san taleliyan mace kamar Aisha zan yi sakaci ta gudu ta bane ba tare da na yagi rabona ba? Hmm? Hmm, Allah ya rufa kuda asiri. A lokacin Alhaji Ɗanba'u ya gama karanta wasiƙar, yayin da kuda ke masa ƙarin bayani, ai wannan karramawar da ka ga na yi wa Aisha daga makaminta zuwa ta kusa da ni ban yi shi saboda ta cancanta ba ko neman yadda Allah ba. Ko da yake yarinya akwai ƙwazo ta cancanci wannan ƙarin girma sai dai fa ni a gare ni. Yana dafa ƙirji, ci muci ne kurum, ƙwariyar da ta je ta dawo da ɗimbin riba. <laughs> Ha ha, ɗan ba'u cikin dariya ce, kai, wannan tsuntsuwar da wuya kamu take. A ina banza ma wannan mai jijji da kan tsayar taruna sunanta ta hannu, ya daɗa jingina da kujerar da yake zaune yana murmushin keta. To, shi dai Alhaji Tijjani Barau wanda aka fi sani da ƙuda na mamajo, ɗan tofi ko bullet wato harsashi dogo ne, siriri da ɗan ƙaramin jiki ba can ba, Ba wani dalili ne ya sa aka laƙaba masa waɗannan sunaye na banza ba, illa halin ɗan akuyansa da ya shafi na duk wani masoyan mata da ka taɓa ji ko gani a rayuwarka. Abu ɗaya ne tak yarba alhaji kuda da bunsuru ne shi dai ɗan akuya yana tafiya ne a bisa ƙafafu guda huɗu yayin da shi kuma biri da wandon ke yawo a kan ƙafafu guda biyu. Muddin Alhaji Kuda zai kyalla ido ya yi arba da mace ba fara ce ko baka, kyakkyawa ko mummuna, kasangala ce ko wacce ake cewa muciya ce ko kwaila, a dire take ɗas kai ko gwamiya ce matan nan muddin shaidancin sai ya kyasa masa tofa an ba shi aiki. Ya rinka bin diddigin yadda zai same ta kenan. Haka za ka ga yana yawo sako-sako da titunan binni manyan makarantu, wuraren taruka da wajen shakatawa don dai ya samu ya ɓana. Idan dare kuwa gefen kwalta da mahaɗar hanyoyi nan ne wajen sintirinsu da manyan motoci. Nan za su tsaya suna ƙarewa ‘yan mata da matan mutane kallo ta cikin baƙin gilashi, suna kiraye-kirayen sunayen mata da nufin wai za su rage musu hanya. Wace tsautsayi ya bi ta kanta ko neman na bati wato lift ya kai ta ga shiga motarsa to fa an goge sunanta daga kundin sunayen mata masu mutunci don yaudarar ta za su yi ta yi ta jan hankalinta da kwaɗaita mata kayan kyalkyali na duniya har sai sun ga sun kama ta a tarku. Ba za su kyale ta ba har sai sun ga ta zama fanko daga nan su yadda ita sannan hankalinsu zai kai ga kwanciya. Don Abin tamkar asiri ne ko rufin baki, muddin mace za ta waigo ta amsa kiransu, ko ta amince ta shiga motarsu, ko ta yadda su fuskanci juna, to sai dai mu ce Allah yi wa dukkan matan musulmi tsari da ire-iren waɗannan ‘yan akwai. Abin tamkar cikin ƙwaye jininsu yake. Matar da kan tsira daga sharin su Alhaji Kuda ita ce wacce za ta kau da kai idan ya nemi matsa mata ko to ta rufe ido ta kau da girman shekarunsa ta casa masa tsiya da cin mutunci son ranta a dole ba don daɗi ba yakan yi nadama ko da yake 'yan magana suka ce hali zanen dutse ba fashi sunaye iri daban-daban ake kiran kuda da su wasu sun ƙaƙaba masa ɗan tofi wasu suna kiransa da bullet wato harsashi wasu su ce da shi ƙwalama na mamajo da dai sauran sunayen rashin kamun kai. Sunan da ya fi shahara da shi shine Alhaji Kuda saboda maitarsa a kan mata. A gaskiya magana tsoron gamuwarsa da sarki Allah ko fargabar kamuwa da ciwon zamani ma ba shine a gaban wannan taliki ba. Da ya yi ido hudu da mace sai ka ga banzan ya karkace kai gefe yana lashe-lashen leɓe. Haka Allah ya ajiye halittarsa a nan sai neman sauƙi.